Hulle ketting om sy nek. Hulle moet vir almal sê Daniel is nou die derde belangrijkste man in die land. Diezelfde nacht het mensen vir Belsasar, die koning van Babel, vermoord.